طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم Bugün tezir dersimize başlıyoruz. O da meşhur kitaplardan biridir. Kitab-ı Tavhid. Şeyh Muhammed Abdülvahab'ın. Ve lakin kitaba hemen başlamamıştan kabağa istəyərdim ki, biraz şeyxin həyatını çünki doğrudan da bu alimdən böhtanlar çox danışırlar. Deyir ki, şeyx belə deyir və belə deyir, amma əksində hamısı şeyx özü hələ o vaxtı bu böhtanları rədd eləmişdi. Və şeyx bilirsiniz, deməli, Muhamməddir adı, Muhammed ibn Abdülvahab, ibn Süleyman ibn Ali və s. Ta sona gedir Ət-Təmim qəbiləsindəndir. Təmim qəbiləsindən, yəni xalis ərəblərdəndir. Və Şeyx Rahimullah Uyeynədə doğulub, Uyeynə kəndində Hicrətin deməli 1115-ci ildə Yəni, Şeyh Rahmanullah 1115-ci ildə o yeynədə Nəcd torpaqlarında, o yeynə kəndində dünyaya gəlir və vəfatı da 1206-dadır. Yəni, neçə il yaşayıb şeyx? Rahmanullah. Doğumu 1115. 1206-da da dünyasını dəyişir. 91 yaş. 91 yaş. Şeyh, maşallah yəni ömür yaşayıb. Hə. Yəni Şeyx Rahimullah həyatı ümumiyyətlə şərəfli ailədən idi. Demək olar. Və hələ balaca yaşlarından artıq Qurandır, hədisdir və fikdir, xüsusən də həmbəli məhzəbinə e, görə, yəni öyrənmişdi. Və şeyxin də müəllimləri çox olub. Məsələn, birinci atası Sonra hələ həm, həm Nəcdə, həm İraqda, Bəsrədə, hətta İraqa, Bəsrəyəcən gezmiş şeyx, yəni orada şeyxləri var. Hətta ə, e, şeyxlərindən də biri Əli Əfəndi Dağıstani. Yəni, çox maraqlıdır. Dağıstanlı idi. Əli Əfəndi Dağıstani. Yəni, şeyxin şeyxlərindən biri idi, müəllimlərindən biri. Ə, e, Deməli, dedi ki, Rahiməhullah hələ balaca yaşlarına artıq seçilirdi. Və bu e, elm, bu müəllimləri ki, yanında bu səfərlərdə ki, oldu elmi, qaydandan sonra gördü ki, yəni vəziyyət tamamən, xüsusən də Məkkədə vəziyyət tamamən qarşıqdır, yəni əqidə cəhəsindən. Doğrudan da Məkkə o vaxtı e, hətta demək olar ki, Qureyşin ol, vaxtında olmayan şeylər bürünmüşdü şirk cəhətindən. Yəni, xurma ağacları var idi, yəni ərkək xurma ağacları qadına gəlib götürürdülər ki, övlad ver mənə və s. Və ona, o vaxtın əcabilərindən müəlliflər yazırlar bəzi kitablarda. Yəni, vəziyyət əqidə cəhətindən doğrudan da pis vəziyyətdə idi. Və Şeyh Rahimullah dəvəti öz dəvəti deyildi bunun özündən ixtira eləməmişdi. Tohid dəvətini dəvət edirdi insanları o vaxt ki, o yerdə, yaşadığı yerdə. Və təbii ki, bəziləri qəbul edirdi və bəziləri də etiraz edirdi. Və etiraz edənlərin də bəziləri kimi gücü var idi, silahı əl atırdılar. Və şeyx də müdafiə edirdi özünü. Yəni, müdafiə edirdi. Və bəzi qəbilələr şeyxin dəvət, yəni tohid dəvətini qəbul etmişdilər tohid dəvətini qəbul etmişdilər və xüsusən də Dəriyyə qəbiləsinə gəlir. Deməli, orada oran əmiri Məhəmməd Saud olur. Məhəmməd Saud. Yəni, qulaq asır şeyxə və dəvəti qəbul edir, tohid dəvətini. Və o da kömək edir ona. Onu da böyük kömək olub ona yəni, dəvətin yayılmasında. Ona görə e, indiki Saudiya dövləti, bu şəxsin adına bağlıdır. Saudiya, yəni Məhəmməd Saudun. Bunun adına bağlıdır. Yəni, düzü Məhəmməd İbn Abdülvahab, rəhməhullah, o dövlət və s. belə şeylər istəmir. Onun ki, sadəcə nə idi? Yəni, tovhid dəvətinin yayılmağı. Sadəcə Məhəmməd Saud ona kömək edirdi bu işdən. Yəni, qüvvə cəhətindən ki, arxanızda dayanmışdı ki, dəvət belə və əgər bir şey təhlükə olsa, biz səni qoruyacaq. Yəni, bu, bu cür xarakter daşıyırdı onun yanında. E, şeyx də həmdə, yəni, dəvəti tohid edir, o özünə ixtira eləməmişdi. Onun dediyi Allah və Rasulun dediyidir, başqa heç nə demirdi. Hətta kitablarına da fikir versəz, hətta kitab-ı tohid hansı ki, indi biz başlayacaq inşallah. Bəzi amirlər hətta kitab-ı tohidi Səl Buxariyə oxşadırlar. Yəni, üslub Buxarinin üslubuna oxşayır şeyxin. Çünki görürsən, babı başlayır fəsli, ayə və hədis və qutardı. Yəni, bu, yəni baba, baba uyğun, fəslə uyğun. Yəni, bəzi alimlər Buxarın üslubunu oxşadır bunu. Və şeyx, e, hətta görürük ki, kitab birinci çoxdur deyil və kitabları da müxtəsərdir, aydındır, aydındır xüsusən e, cahillər üçün, bilanlar üçün şeyxin kitabları çox rahatdır. Yəni, oxuyanda başa düşür. Çünki e, müəlliflər ki, kitablar yazırdı. Yaşadığı zamanə yer təsir edirdi kitabın ağır olmasına, çətin başa düşülməsinə, Hasan başa düşülməsinə. Məsələn, fikir versək, məsələn, e, İbn-i Qeymin vaxtına, İbn-i Teymiyyə vaxtı, İbn-i Kesirin vaxtı, o vaxtı hətta bir də təhli elmli idilər. Məsələn, onların kitabları ağırdır. Çünki o vaxtı onlar cavab yazırdılar, qıssa, o vaxtı başa düşürlər onu. Amma şeyxin vaxtı məsələn cahillik idi artıq. Yəni, Məhəmməd Ələmdül Axabın vaxtı görsənir ki, cahil idi və şeyx çox rahat üslubda yazırdı. Hətta indi də başa düşülür. Yəni, fikir versiniz, zamana və həmsinin yer, yaşadığı yer təsir edir müəllifin e, yazdığı kitaba, üslubuna təsir edir. E, Düzdür, müxaliflər çox danışırlar onun barədə, şeyx barədə. Gör ki, şeyx deyib ki, son 600 ildə müsəlman daha yoxdur, hamı kafirdir. Sonra məsələn, e, e, şeyx deyir ki, məsələn, bütün hamısını kafir təkfir eləyir ümumən müsəlmanları və kim şeyx deyir ki, kim bizə hicrət, bizi yanımıza hicrət eləməsə kafirdir, gör ki, o vaxtı şeyxə olan ittihamlardır bunlar hamısı. Şeyx hansı ki, şeyx buna özü cavab verəli o vaxtı. Yəni, sağlığında cavab verib bunlar artıq. Gör ki, şeyx deyir ki, kim Allahdan qeyrisinə and işlə, axırda şeyx təkfir eləyir. Aydındır. Və bəzi belə ittihamlar şeyxə e, tərəf, yəni müsəlmanların qanı halal görür. Baxmayaraq şeyh buna görə, məsələn, təkvirdən danışır kitablarında, manilərdən danışır və deyir ki, bir şəxsi təkvir eləmək üçün hüccət qalxmayınca mən təkvir etmərəm. Bunlar hamısı şeyx öz kitablarında özü bəyanlayır, xüsusən risalələrində. Mütləq deyir ki, bəyan olunmalıdır, şübhəsi gedməlidir. Ola bilər şeyx cahil, yəni şəxs cahil olsun və ya şübhəli olsun və ya məcbur olsun nəyəsə etsin, etsin. Beləncəyi deyir, təkfir olsun. Və həmçinin, yəni şeyxin ə, e, məsələn ə, e, şeyxə qarşı olan ittihamlardan şeyx özü cavab verir dedik biz. Gör ki, ümməti hamısını təkfir eləyib, peyğəmbərlər yalançı sayıb və s. Yəni, belə şeylər danışırlar. Hətta şeyx gök peyğəmbəri, peyğəmbərləri yalan sayır. O bəzilər deyir ki, gök şeyx deyir, rahim Allah, bu Hasanam peyğəmbərin arasında fərq yoxdur, yəni. Bu asa bəzilər bidət əli deyirlər, işlədirlər zalat əli ki, gör ki, bu asa peyğəmbərdən daha xeyirlidir mənə, çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi ölür, mən isə uzan kökənirəm ona, mənə fayda verir. Yəni, bu cür, yəni, e, müsəlmana layiq olmayan sözlər xüsusən alimə, yəni böhtanla atırlar şeyxə. Gör şeyx belə şeylər deyib. Və ya məsələn təkfir edib müsəlmanları. Hansı ki, şeyxin dəvəti heç nə qəribə orada bir şey yoxdur. Şeyx təzə bir şey heç nə gətirməyib. Dəvəti sadəcə tohidə olub, tohiddən də üçün çox danışıb, o vaxt ehtiyac olub tohidə. Və salam. Yəni şeyxi nəsə qeyri adi məsələn cəmaatı göstərmək özü böhtandır ona qarşı. Və məsələn, rəddlərində, risalələrində deyir ki, məsələn, kimdir, amma onlar ki, deyirlər, gör ki, biz hamısını, bütün müsəlmanları təkfir edirik, bu böhtandan başqa bir şey deyil, biz müsəlmanı təkfir eləmirik, biz sadəcə e, müşrikləri təkfir edirik. Müşrikləri. Sonra başqa risaləsində deyir ki, o iftiralar ki, hansı ki düşmənlərim mənə qarşı atıb, gör ki, mən zənlə təkfir edirəm və ya sadəcə kafirlərlə kim dostluq eləsə, e, dərhal təkfir edirəm və ya cahili, hansı ki, hüccət qalxmayan cahili təkfir edirəm, bu böhtandan başqa bir şey deyil. Bu cür bunlar nə istəyirlər mənə qarşı? İstəyirlər ki, insanları uzaqlaşdırsınlar Allahın dinindən və Rasulunun dinindən. Açılamasına. Çünki Şeyh Hoca deyir ki, mən Allah və Rasulun dininə dəvətləm, başqa heç nə görə. Yox. E, kimlər ki, bunu eləyir, sadəcə Allah və Rasulun dinindən uzalaşdırmaq istəyirlər və salam. Bu cür böhtanlarla. Həmçinin e, risalələrinin birində də deyir ki, o yalanlar ki, hansı ki, mənə deyirlər, gör ki, 600, son 600 ildə gələnlər hamısı kafirdir, müsəlman yoxdur. Və ya məsələn, mən salihlərlə təvəssül edənləri təkfir edirəm və ya bu, bu seyrini təkfir edirəm, bu seyrini şəxs olub, hə? və ya kim Allahdan qeyrisinə and isə təkfir edirəm, bu böhtandan başqa bir şey deyil mənə qarşı. Və ya mən ümumən təkfir edirəm və ya deyirəm ki, mənə qarşı e, hicrətə gəlməlisiniz, mənə tərəf gəlməlisiniz, hamınız hicrət eləməlisiniz, yaşadığınız yerləri tərk eləməlisiniz və ya mən təkfir edirəm kim e, biz təkfir etdiyimizi kafir görmürsə və ya döyüşmürsə, bunlar hamısı deyir Şeyx Bəhtandır, özü. Şeyx özü etiraflıyıb olaraq. Həlim risalələrində bu, mən bəzi şeyləri sizə deyirəm, risalələrində bu açıq aydındır. Xüsusən şeyxin risalələrində, yəni məktubları, yəni orada şeyx bəyan deyir. Yəni, ümumiyyətlə, bu cavab yazanda rəddləri yaxşı oxumaq, məsələn, rədd, kiməsə rədd olunura, Məsələn, alim, sələf alimi hansı bidət əlinə rədd edir, o rəddləri oxumaq yaxşıdır. Rəddlər daha çox məlumat verir sənə şəxsdən, minhəcdən. Məsələn, Şeyxülislamın rəddlərini oxuyanda adam faydalanır hamısı. Biri var, məsələn, oturub kitab yazır ümumən, biri var, rədd edir. Rəddə xırda, xırda məsələlər aydınlaşır. Ola bilər, o məsələ heç şərh olunmasın çox yerdə. Amma rəddə məcbur olur, alim məsələn şərh eləyir məsələni və özü barədə şərh eləyir. Rədd ona görə gözəldir, ona görə şeyxin risalələri ki var, onlar oxusun məsələn, görürsən şeyx orada öz mövqeyini bilir ki, o təkfirçi deyil, əksinə, əksinə təkfirin əleyhinədir. Şeyx hətta namaz qılmayan təkfir eləmir. Namaz qılmayan təkfir eləmir. Və o böhtanlar ki var, indi inşallah biraz şeyxin həyatında diyanarıq biraz, bir misli dəst verərik. Çox şübhələri gətirir, e, deyərik, məsələn, bəziləri deyilər, gör ki, hətta avamlardan o deyirlər o nəcdən iki bunus arasında şeytan günə çıxacaq, şeytan qalxacaq nəcdən. Necə deyirlər, iki bunus arasında şeytan qalxacaq, nəcd deyilən yerdən. Deyirlər ki, bir də təhli deyir ki, zala təhli gör ki, Şeyh Məhəmməd Əbdülvahabdır. Bu hansı böhtandır? Əksinə, əksinə, yəni bidət əhlinin dəlillərini bir dənə incəliyi var ki, bidət əhlinin dəlillərini fikir versəz, bidət əhlinin dəlilləri ümumidir ümumidir və çox vaxt gətirdikləri dəlillər onlara əleyhinədir. Sadəcə bidət əlinin dəlil gətirmənin üsullarına fikirsə, oxşar nəsə varsa, gətirirlər və özləri istədiyi təyin edirlər. Məsələn, bu hələ hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyil, onlar təyinlər ki, deməli Məhəmmədun Əbdülvahabdır. Hansı ki, Məhəmmədun Əbdülvahab əksinə şeytan əleyhinə idi, şeytan qarşı idi və şeytanlar da buna qarşı yəni necə olar bu hədisdən bəyan eləmək ona, aid eləmək. Əksinə, hədislər var ki, Buxaridə və başqa hədis, hədis kitablarında ki, göstərir ki, məhz şeyxin qəbiləsi, yəni fəzilətli qəbilələrdəndir, hədisdən təriflənib. Ona görə Abu Hureyra deyir ki, sallallahu aleyhi ve selləm, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm eşitdim Təmim qəbiləsini və sevdim bu qəbiləni. Peyğəmbər salsam o qəbiləni tərifləyir, hansı ki, Muhammed Nazir Vahab o qəbilədəndir. Təmimi. O başqa hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi eşitdim ki, Dəccala qarşı ümmətimin ən şiddətliləri təmimlər olacaq. Buxari rivayət edir. Əksinə, şeyx də təmimdəndir. Təmim qəbiləsindən. Doğrudan da şeyx də doğrudan dəccallara qarşı şiddətlidir həmsi dəccallar, yəni, yəni şeyxi qarşıdır, şeyx də əlhəmdülillah hamısı canım verib. Hədis səhihdir. Amma o nəc deyilən yer və s. əlhəmdülillah ola bilər indi e, cavab verici ona gələn dərslərimizdə. Yəni ümumən xülasə yəni şeyxdə əlhəmdülillah heç bir şey yoxdur, təzə bir heç nə din gətirməyib. İngilisdən öyrənməyib, ingilis ona öyrətməyib. Gör ki, nə alır, həm xeyir, gör ki, nəsə kitab yazıblar. Henfield Göykibdən İngiltərədən gəlib bunu öyrədib ki, gedib müsəlmanlar dinə ki, Allah şərik qoşmasınlar. <laughs> Ya, bu gülüncdür. Bu, siz, bu bilməyənləri allatmaqdır. Bilməyənləri allatmaqdan başqa bir şey deyil. Əlhamdülillah, şeyx sələfidir, müsəlmandır. Bəli, o qəbirləri yox, o qəbirlərin üstdəki o tikillər var, onları dağıdıb və bu şeyx birinci dağıtmıyor ki ən birinci qəbirləri dağına Əli bin Əbi Talib olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli bin Əbi Talib çağırır. Deyir ki, get o qəbirlər ki, hündürdür, onlar dağıt ki, nə? Yerlə bir elə. Yəni, ən birinci qəbir dağda Əli bin Əbi Talib olub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yəni, Muhammed Rəndül Vahab yox. Aydındır e, və heç kəs qəbir dağıtmayıb. Sadəcə qəbirlər ki, şəriətə uyğun olmayan qəbirləri dağıdıblar. O da, yəni qübbələr, qübbələr tikilən qəbirlər o qadağan olub. Hələ Peyğəmbər salsam ə, e, hələ qəbirləri icazə verməyib tikilməyin. Ona görə qəbir üstəlik tikilər tikilməyin. Ona görə Muhammed Əbdülvahab da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Əli ibn Əbi Talibin yolunda idi. Bu məsələlərdə və başqa məsələlərdə kimi. Aydındır qardaşlar? Ona görə bunlar hamısı böhtandır. Və əlhamdülillah, şeyx nə deyiblər? Hamısı böhtəndən başqa bir şey deyil. Və inşallah burada diyanaq və gələn dərsdə biraz geniş götürəcək inşallah ki, çünki o şübhələr çoxdur şeyxə qarşı, gör ki, Osmanlılara, Osmanlı xilafətə qarşı çıxıb, buna toxunarıq və başqa ə, e, yəni fitnə və bəhdtanlara qarşı inşallah. Çünki bu məsələdə biraz danışma lazımdır. Aydınlıq gətirmək lazımdır. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.